Daarna het ons afgedraai naar die land Basan toe. Daar het koning Oog en sy leer ons bij Etree aangeval. Die Heere het echter voor mij gesê, moet nie vir hom bang wees nie. Ek gee aan jullie die oorwinning oor Oog en sy leer. Ek gee ook sy hele land aan jullie. Maak met hom net soos jylle gemaakt het met koningshoon van die Amorite wat in gespon regeer het. So het die Heere ons God vir koning Oog en sy hele volk aan ons oorgegee en ons het hulle allemaal doodgemaak. Ons het al 60 van sy stede verover, die hele argopstreek in sy koninkrijk van Basan. Al hier die stede was versterk met hoë mieren rondom en poorte met sluitbalken. Ons het terzelfde tijd ook baie van die stede zonder mieren ingeneem. Ons het die koninkrijk van Basan totaal verdelg, net soos wat ons koningszoon van gespon vernietig het. Ons het al die inwoners, mans, vrouwen en kinders, uitgewis in elke stad wat ons verover het. Ons het die dieren voor onszelf gehou en ook die buit van die stede wat ons geplunder het. Ons het die land van twee Amoretische konings oos van die Jordaanrivier van die Arnonkloof tot bij Hermonberg in besit geneem. Die Sidonite het die Hermonberg die Sirion genoem, en die Amorite Sener, ons het al die stede op die hoogvlakte verover en ook die hele geleerd in Basan so ver as Saka in Edrei, stede wat deel was van Oogse Rijk in Basan. Koning Og van Basan was de laaste van die reese refaiete. Sy eisterbed was meer as 4 meter lang en bijna 2 meter breed. Dit kan nog steeds in die ammonitiese stad Rabba gezien worden. Van die land wat ons verover het, het ek vir die stamme Ruben en gaat die gebied ander kan arwer langs die Arnonkloof, as ook die helft van die bergwereld van Geleed met sy stede, gegee. Die reis van Geleed in die hele Basan, ook sy voormalige koninkrijk, het ek aan die halve stam van Manasse gegee. Die argubgebied van Basan was voorheen bekend als die land van die Refaiete. Hier, een leier uit die stam van Manasse, het die hele argubgebied in Basan tot bij die grens van Gesir en Maokat gevat. Hier het die gebied na homself vernoem en het die dorpe van Jaar genoem soos wat dit vandaag nog bekend is. Geleerd het ek vermakker gegeven. Ik heb die gebied van geleerd af tot bij die middel van die Arnonkloof en vandaar naar die Jabuk rivier op die grens van die Ammonite vir die stamme Ruben in Gat gegee. Hij het ook die Jordaanvallei met die Jordaanrivier en sy oostelike oever van die Sedert van Galilea af tot bij die dooie Sedert met die Pesgange aan die ooste kant, gekry. Gedurende die tijd het ek hierdie opdracht gegee aan die stamme wat aan die ooste kant van die Jordaan zou blij, Al het die Heere jylle God hierdie land vir jylle as jylle eiendom gegee, moet al jylle weerbare maans die Jordaan gewapen en gereed oorsteek, voor jylle mede-Israelite uit. Jylle vrouwen, kinders en jylle baie dieren mag achterblij in die stede wat ik aan jylle gegee het. Nadat die Heere veiligheid aan die rest van die Israelite gegee het, soos wat hij reeds aan jylle gegee het, en wanneer jylle die land wat die Heere jylle God aan jylle oor kan die Jordaan gee, in besit geneem het, mag jylle terugkeer naar die land wat ik aan jylle gegee het. Ek het destijds vir Oosja gesê, jy het al hierdie dinge gezien wat die Heere God aan die twee konings gedoen het. Hy sal diezelfde doen met al die konings aan die weste kant van die Jordaan waarin jy op pad is. Moe nie vir daar die nazies bang wees nie, van die Heere jylle God zal vir jylle veg. Ek het toe by die Heere gepleit en gesê, Ach, oppermachtige Heere, Hij het begin om uw grootheid en kracht aan uw dienaar te wijzen. Is daar enige God in die hemel en op die aarde wat zulke groot dingen kan doen zoals wat hij doet? Laat mij dier die Jordaan trek om die wonderlijke land aan die oorkant te zien, die mooie bergwereld en die Libanonberg. Maar die Heere was kwaad vir my oor julle en wou nie na my luister nie. Dit is genoeg, het hy beveel, moet nie weer met my hieroor praat nie gaan klim op die piek van die Pesgaberg en bekijk die land daar in elke windrichting. Je mag echter niet zelf die Jordaanrivier oorsteek nie. Geer die bevel aan Joshua en bemoedig om, want hij zal die volk dier die Jordaan leiden. Hij zal die land wat jij nou voor jou ziet, aan hulle gee. So het ons in die vallei nabij bij Bidpeor gebleven.